ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kansonga ntukamenya uno munsi tubaganira ku bijyanye n'ingaruka ziba iyo habaye guhuza ibitsina hataragera mbega ni ku myaka ingaho umuntu ahuza ibitsina n'uwundi ntagire ingaruka nyinshi mbega izo ngaruka n’izihe ibibazo n'ibindi nibyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro murazi imbere eh, no mu mategeko y'igihugu ko hariho imyaka abantu batabikuriwe kujya kubaka iyo myaka rero mu bihugu byose si imwe nk'aha iwacu ni kuva ku myaka cumi n'umunani munsi y'iyo myaka cumi n'umunani abana bashoboye guhuza ibitsina bakiri batoye biragirira ingaruka mbi muganga siriyake nduwino arasigura ingaruka ziba ku magara y'umuntu iyo habaye guhuza ibitsina hataragera nko guhitanwa n'imbanyi no kugwara indwara zifatira ku bihimba by'irondoka bigatuma adashobora kurondoka mu bisanzwe ingaruka ni nyinshi kuri abo bana ubwa mbere na mbere hoho imibiri yabo ntiba n'uvuga irakomera hanyuma baragira ibibazo bitari bike bijyanye ubwa mbere n'ibyerekeye umubiri wabo ubwa kabiri n'ibijyanye na kamere kameremere k'umuntu mu bijyanye rero no guhuza ibitsina abakiri batoya abana barashobora kugira ibikomere aho nyine ku mubiri yama kavamo bimwe bita mbere n'ama infection tukingaho nyine muvuze yuko bagira ibikomere ku mubiri ni bice ibi eh, ni ibice mpuzabitsina cyane cyane ibirimba by'irondoka hanyuma ikindi cya kabiri abo bana kubera novuga yuko muri kamere yabo bataba barakwiza imyaka yo kwakira ibintu bimwe bimwe eh, baragira n'ingaruka mbi cyane eh, zo gusama inda batipfuza icyo ni ikintu gikomeye duhora tubona bigaheza bikabatera eh, ingorane muri kazoza kabo iyo muvuze yuko bibatera ingorane muri kazoza mbega ni ku bijyanye n'irondoka cyane ibyo bisigura mu buryo bubiri hariho ibijyanye n'irondoka no kuri kazoza k'ubuzima bwabo kubera abo bana kenshi ntibaheza ngo babandanye amashuri hanyuma maze n'akazi bokoze bageze mu bigero bataciye muri izo ngorane ntibaheze ngo bashobore kukarangura neza ku bijyanye n'iby'irondoka naho nyine Kesha abo bana usanga baca bagerageza gukorora izo mbanyi nabyo mukaba muzi ko nabyo bifite ingaruka mbi eh, izo ntushobora kudondagura muri icyo gihe bariko baragerageza gukora izo mbanyi barashobora kuva amaraso menshi mbere bikanabahitana rimwe rimwe ikindi kigira kabiri iyo badahitanye n'izo mbanyi barashobora kugira bimwe by'ama infection bikaduga maze bigashika muri bwa buringoti Eh, muri kazoza ntibashobore kwibaruka ni iyihe infection iza magara y'uwo muntu aba yahuje ibitsina hataragera infection nkuru nkuru ziza kuri abo bana nizo bita eh, infection eh, zijyanye no guhuza ibitsina arizo bita mu gifaransa maladie sexuellement transmissible izo nazo zikaba ziri ubwoko bukuru bukuru bubiri hariho iziterwa n'udukoko dukoko bita amamikorobe maze na zone iyo zibandanije ziratuma umwana atazoshobora kurondoka izindi zigira kabiri ntiziterwa n'imigera gushika naho mbere bashobora kugira umugera w'ikiza ruhonyanganda sida izo nizo nkuru nkuru ariko ndazidondaguye zose eh, si zike kuko hariho n'umugera eh, utera eh, indwara y'igitigu umwe w'igice bita hepatite b hariho n’ubundi mugera bita erupesi n'undi mugera bita papiromavirisi nawo urashobora no gushika mbere aho umwana agira amakanseri amwe yo kwinjiriro rw'igitereko abo bana nk'uko nababwiye kubera ibihimba byabo bitarakura kenshi baragira ingaruka mu kwibaruka mu bisanzwe cyo twokwita robasa mu gifaransa base eh, novuga ko ari inzira umwana acamo iyo hageze kuvuka ntiba irakura ahanini igitereko nta ngorane ni ukuvuga ko ciyadabuta uko aba angana kose mu bw'ingorane cyane cyane nyamukuru nziza hageze kwibaruka iyo rero atari ku ivuriro rikuru ni ba bandi usanga mbere bahitanwa n'imbanyi iyo yahuje ibitsina n'umuntu afise yamigera canke yama mikrobe amwe amwe birashobora kugira ingaruka mbi mu bijanye’ n'irondoka iyo habaye amabanga mpuzabitsina biraba bose n'abahungu rero baraheza bakandura mu gihe bahuje ibitsina n'uwo mwigeme aza yaranduye cyane cyane ayo ma infection bigaheza rero bikabagirira ingaruka mbi nabone ku magara yabo iyo bafise ama infection eh, arabandanya akaduga akonona mu bihimba ntuvuga bihingura imbuto z'abagabo hanyuma muca yuko ukurondoka atagenda neza nk'uko umuntu yabyifuza Claver Njejimana atwara igisata gikurikirana indwara zo mu mutwe bakoresheje kuganira no kumviriza ibibazo by'umuntu umwe wese ku kigo CNPK hazwi ku izina ryo kwa Rojanti arasigura nawe ingaruka ziba ku iyo umuntu yahuje ibitsina hataragera eh, bibashobora gushyikaya umukobwa avuga ati ibyo bintu kenshi nabigiyemo nko kumviriza ugasanga uko babyiyumvira siko babibonye ugasanga nabo nyene batangura kuvyanka dimwe kudasubira kubiha ikibanza kininiya ugasanga ni babandi bazaca bagira ingorane eh, zijyanye no kuzogira ya migambi bakuze bashize mu bigero yo kubaka bashinga ingo zabo kubera biba byarabaduhiye bibaduhira hakiri kare bituma muri kazoza kabo baca bagira ico no kwita rodego mu gifaransa ntibasubiye kugira gushaka ivyo bintu urumva nk'ibyo yishyize ku bantu benshi urumva nk'igihugu cyoba gihombye none kidafise eh, abantu bazokubaka urugo kugira barondoke urumva ko ni ingaruka mbi ku miryango no ku gihugu mu bisanzwe ingaruka ya mbere mbi cyane cyane kugwaruka rw'abigeme arashobora gutuzamo inda atari bwagere hanyuma iyo ariko aribaruka rero ugasanga aragize ibibazo hamwe n'ubuzima bwiwe ugasanga burasigaye agashobora gusiga ubuzima hanyuma kugwaruka rw'abahungu nabona ariko arakubwira ni babandi usanga kenshi na kenshi nta kintu bagisonera bacubaha mu bisanzwe ibyo bintu ko urazi ko mu bisanzwe guhuza ibitsina mu bisanzwe ntibyemewe ntibyemewe urumva ubwo babitanguye bakiri batoyi urumva yuko baca baca ubwenge bwinshi ndavuga bwinshi hakiri kare bakamenya ibintu byinshi hakiri kare ugasanga rero bibazanira ingaruka mbi cyane cyane ntibabe bakimenya kudefinisa de priorite kubona igisumba ikindi cyane cyane urazi nko guharuka ruba ruhamagariwe kwiga amashuri gutegura akazaza kabwo kugira ngo ruzoshike mu bigero hanyuma rugire umugambi uzoshika gushinga urugo rwabo hanyuma bahuze eh, ibitsina hageze ubwo urumva iyo babitanguriye ko nivyo bica bifata ikibanza kinini mu buzima bwabo ugasanga mbere benshi n'amashuri barahagaritse bamaze kuyahagarika uca wumva yuko ingaruka ni mbi cyane kugaruka go nyene ku muryango no ku gihugu uca ubyumva ego ku bo musanzwe mwakira muba mumaze kwakira nk'abamaze gushikirwa n'ivyo bintu ego turamaze kuronga bamwe abana bashika banga batatu batwaye imbanya ataragera baragira ibyo bibazo nyene ugasanga imitwe yabo ikiye yononekara kubera bagashaka ivyiyumviro by'abantu bakuze hakiri kare ugasanga mbere baragize ibibazo byinshi no kurwara mbere bakarwara mu mutwe bijyanye n'ingene babyakiriye ko ashobora kwakira iyo mbanyi bakayakira nabi bagatabura kwiyumvira ingene y’ibyara ingene azoborera uwo mwana ugasanga havuyemo ya ndwara n'ubwo yakabombye hakiri kare gusa umwana ararwaye byatumye iyo yatwaye akiri muto ataragera ku bamaze gushika nko mu ngo zabo abamaze kubaka izabo boba barahuye n'ivyo bintu bakiri bato muramaze kubaka muri bivanye n'uko bahuye n'abantu benshi batandukanye hanyuma ugasanga uwo bubakanye atangiye kubafata nabi bazi kubafata nabi agaca atangura kurwara mu mutwe muntu utumviriye isanganiro urahombye ikiganiro ni kansonga ntukamenya kuri radio isanganiro kituyagira ibijyanye n'amagara y'abantu uno munsi urumva baza kubera bagize ingorane barabinyegeza niko nobivuga iyo batwituye turaheza tukabakira hashobora kuza uwo mwigeme cyangwa hakaza uwo musore muri icyo gihe tugerageza kumenya icyabiteye nk'uko nari nababwiye ko hari ibiterwa n'amamikorobe cyangwa imigera muri icyo gihe turabaha umuti ujyanye nawo ariko tukabahanura yuko abo bantu babiri bategerezwa kuwufata kugira ngo ntibabandanye bandukizanya Pierre Claver imana aratubwira nawe uko bafasha uwo muntu igihe abituye tumaze kumwakira ngaha mu bitaro tumufata nk'umurwayi haba umurwayi nawe urumva ko iri muvura uteza kwinjira muri kahise kiwe ukamenya ubuzima bwiwe yabayemwo hanyuma amaze kumenya ubuzima yabayemo ugahita utangura kuraba ati mbega iyi ngorane yaturutse hehe yandutse kuki hama ugahita ukorera kuri iyo ngorane yaturutse kugira ngo ushobore kurandura ibyo vyiyumviro bibi hanyuma asubire kuba umuntu muzima akiri Pierre Claver Njejimana arongera agahanura urwaruka kutagwa mu mosha mabi ngo ruhuze ibitsina hataragera n'abavyeyi kubahuka kuganira n'abana babo kubijanye no guhuza ibitsina. Kugwaruka ruhuza ibitsina hataragera nuko bwo kumva yuko guhuza ibitsina hataragera rutarakura bifise ingaruka mbi cyane kuri go nyene ku buzima bwago kuko benshi bashobora kubasiga ubuzima eh, cyane cyane bariko baribaruka bakibaruka uh, ibihimba byabo byirondoka bitarashika ku rugero rwo gukura ngo rushobe kwibaruka neza nubwo nti bwo kwirinda na cyane cyane abagenzi babi rukirinda urundi rwaruka rubi rubigisha ingeso mbi rukamenya yuko ubuzima bwiza umuntu abutegura ari ku ishuri hanyuma rukirinda kuraba ibyo bintu ndabibutse ko twari ko tubaganirira ku bijyanye n'ingaruka ziba iyo habaye guhuza ibitsina hataragera mwakoze mwese mwafasha akanya ko kugitega yompi bakoze nabo twatisangiye ikiyago anosiate ndabarusha imana nakibateguriye ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza